İyi akşamlar değerli Açık Radyo 94.9 dinleyicileri. İstanbul'da fırtınalı bir gece. Bizler Açık Radyo'nun stüdyolarında sizlerle birlikteyiz tabii e, yörüngeden veya Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri'nden katılan Güven abi de bizlerle beraber. Ben Deniz Mayrılgaz. Ben Altuğ Güzeldere. E, ben de Güven Güzeldere. Evet, e, hoş geldiniz. Bir Zamanlar Değişirken programını daha. Programımızı açarken dedik ki e, bu bir Dylan programı malum. E, Dylan'da her ne kadar artık pek e, esamesi okunmasa da aslında e, Minnesotalı e, çıkış olarak, orijinal <coughs> olarak. Dylan'ın mı, Minnesota'nın mı? <laughs> dak, dak, hmm. Dakika evet. Evet, bu e, soruyu... Tuzak soru. Ama işte programdan önce soracaktım. ben de düşünecektim üstüne. Hiçbir fikrim yok. İkisi de olabilir. Bizi dinliyorsan kusura bakma Bob. Ee, ama Minnesota'nın bir e, Dylan her ne kadar Minnesota'lı olsa da pek oralı sayılmıyor. İşte daha çok e, işte Amerika'nın e, çeşitli dönemlerini ruhunu e, yansıtan bir kişi. Ama Minnesota geçtiğimiz günlerde e, özbeöz evlatlarından birini kaybetti. Prince e, kendisi doğma büyüme Minnesotalı ve e, Minneapolis'te de yaşamaya devam ediyordu. Ona da buradan bir selam çakarak başlayalım dedik. Fakat ne verimli topraklarmış yani değil mi? Ee, Amerika gibi kocaman bir ülkenin Çin'de Minnesota eyaletinden e, hem Dylan'ın hem Prince'in çıkmış olması e, kayda değer. E, başka da bir şey yok galiba çıkan zaten düşününce. <laughs> Biraz da demir madeni. Üçüncü sırada. Evet, e, Minnesota'da dinleyicilerimiz e, alınmasınlar. Neyse Prince demişken programa başlayacağız biz kendi akışımıza ama Prince'in 2006 veya 2007 bu meşhur Amerikan futbolu karşılaşmaları vardır ya Super Bowl'un finali. E, onların devre arasında yapılan konserler olur. 2007'de yanlış hatırlamıyorsam mükemmel bir konser veriyor yağmur altında. Aynı bu geceye benzer bir yağmur altında fırtınalı. E, ee, 15 dakika içinde aralarında bir adet de e, Dylan bestesinin All on the Watchtower'ın bulunduğu parçaları hızla söylüyor ve hakikaten büyük gitaristi Eric Clapton hatta soruyorlar işte dünyanın en iyi gitaristi olmak nasıl bir duygu diye bilmem Prince'e sorun cevabını verdiği rivayet olunur. Bunu da söyleyelim. Evet ne diyelim acı kaybımız erken yaşta. Peki nasıl bir program yapacağız bu akşam? Bu akşam nasıl bir program yapacağız? Malum şu anda 25. haftamızdayız ve ikinci albümümüzdeyiz. Ee, aslında albüm bitirdik ama e, a, e, albüm için yapılan kayıtlar arasından albüme girememiş olan outtake denilen dışarıda kalmış olan parçaları çalıyoruz. Ee, muhtemelen bu hafta ve önümüzdeki hafta bunları ve bazı coverları, yorumları çalıp e, bir sonraki haftada üçüncü albümü artık e, girelim diye bir düşüncemiz var. Dolayısıyla bu akşam aslında hem biraz Dylan hem e, işte Dylan'ın esinlendikleri, onun esinlendikleri biraz sanki bir Amerikanlı programı gibi görünüyor bu akşam. Evet, 8 e, parçalık bir playlistimiz var. E, ilk parçaya başlayalım direkt. Önemli ekleyeceğim bir şey var mı? E, vallahi bence de başlayalım. Yani üçüncü albüme Altun dediği gibi iki hafta içinde gelebilir miyiz bilmiyorum. Fakat gelirsek devrimci nitelikli bir şey yapmış oluruz. Ee, e, üstelik The Times Era Changing albümü, üçüncü stüdyo albümü. Programımıza da ismini veren albüm. Ee, ben de aslında bir yandan sabırsızlıkla o albümü çalmaya başlayacağımız günleri bekliyorum. Fakat e, bu The Freewheeling Bob Dylan albümünün sahiden outtake'leri yani e, albüme girememiş ama kaydedilmiş sonradan vazgeçilmiş şarkılar arasında birbirinden güzel icralar var. Dolayısıyla evet peki istersen isterseniz ben e, anons edeyim. Bu outtaklerden bir tanesini Free Will'in albümüne girememiş. 1963 senesinden e, bir icra. E, Bootleg serisi albümünde daha sonra e, yer alıyor. Kingsport Town Bob Dylan'dan dinliyoruz. A winter wind is a blowing strong My hands have got no gloves. I wish to my soul that I could see the gal I'm thinking of. Don't you remember me, baby? I remember you quite well. You caused me to leave old Kingsport town with a high sheriff on my trail. High sheriff on my trail, boys. High sheriff on my trail. Oh, because I'm falling far, a curly-headed dark-eyed gal. are gonna stroke your coal black hair and sandy colored skin. Who's gonna kiss your Memphis lips when I'm out in the wind? When I'm out in the wind, babe. When I'm out in the wind. Who's gonna kiss your Memphis mouth when I'm out in the wind? They're gonna walk you side by side and tell you everything's alright. Who's gonna sing to you all day long and not just in the night? Who's gonna walk you side by side? Who's gonna be your man? Who's gonna look you straight in the eye and hold your bad luck hand? Hold your bad luck hand, babe. Hold your bad luck hand. Who's a gonna hold your hard luck hand? And who's a gonna be your man? strong. My hands, I got no gloves. I wish to myself I could see the gal I'm thinking of. Bob Dylan'dan dinledik. Kingsport Town. E, hatırlayacaksınız e, The Freewheel'in Bob Dylan albümü, Bob Dylan'ın ikinci stüdyo albümü. E, önce basılmış fakat bu birinci edisyon e, anlatacağımız e, sebepler yüzünden e, toplatılıp e, içindeki dört şarkı değiştirilerek e, yeniden yayınlanmıştı. Biz bu e, standart olarak kabul edilen yeniden yayınlanan albümdeki 13 şarkının hepsini çaldık. E, diğer birinci edisyonda e, yer alıp sonradan çıkartılmış olan e, 4 tane şarkı vardı. Rocks and Gravel, Let Me Die in My Footsteps, Gambling Willie's Dead Man's Hand ve Talking John Birch Blues. Bunların da ilk üçünü çaldık geçen hafta. E, ee, Tolkien John Birch Blues'u çalmamıştık. E, hem vakit yetmemişti hem üstünde konuşmak istediğimiz bir parça. Çünkü aslında bu albümün birinci baskısının e, toplatılmasına neden olan e, ve siyasi içerikli e, siyasi içeriği sebebiyle e, albümün toplatılmasına sebep olan e, parça. Gelecek e, albüme geldiğimizde, e, üçüncü e, albümüne geldiğimizde e, belki Bob Dylan'ın siyasi kimliğinin zirve yaptığı e, albüm e, denebilir. E, onun içindeki siyasi şarkılardan konuşurken Talking John Birch Blues'u da o zaman çalmaya karar verdik. Dolayısıyla e, bu önemli parçayı atlamadık. Yalnız bir sonraya bırakıp şimdi Free Willin albümünün e, teklerini çalmaya ve bunun e, bu şarkıların coverlarının e, izini sürmeye devam edeceğiz o programda. Evet bu açıklamayı da radyoya e, 7 tane falan telefon geldi arada. Çünkü ya siz nasıl atlarsınız siz de mi sansür yapıyorsunuz? hani Kolombiya yaptı ama size ne oluyor kardeşim şeklinde e, hesap soran telefonlarla karşılaştığımız için vermek durumunda kaldık. Onu da söyleyelim. Şaka tabii bu. Böyle bir şey olmadı. Evet, e, dinlediğimiz parça Kingsport Town'du. Free Will'in Bob Dylan e, Free Will'in Bob Dylan albümünün e, albümüne giremeyen ama o albüm için yapılan kayıtlar arasından. Şimdi bu şarkı üstünden e, esinlenmeli gidelim. Bu parçanın esinlendiği bir parça var örneğin. Bob Dylan'ın birçok parçasında gördüğümüz gibi. Ona bağlayabiliriz. Evet ben de tam onu diyecektim. Bob Dylan'ın bazı parçalarda esinlenme adeti olduğu söyleniliyor ama e, bu, bu, bu akşam ne kadar girelim, ne kadar şey yapalım bilmiyorum. Hırpalayalım kendisini. Ee, ama e, Bob Dylan'ın Kingsport Town parçası Woody Guthrie'nin Who Is Gonna Shoe Your Pretty Little Feet parçasından esinlenilmiş bir parça. Ee, belki Bob Dylan'a şey olabilir, teselli olabilir. Çünkü Woody Guthrie de bunu bir Carter Family parçasından esinlenmiş. Ee, bakalım esinlenmenin miktarına kadar aslında isterseniz... Veya bir önemi var mı <laughs> bu bağlamda? Evet, duy, duyup dinleyip kendimiz söyleyelim. Ee, şimdi ikinci parçamız gelsin Woody Guthrie'den Who Gonna show Your Pretty Little Feet? You my pretty little feet. Mama's gonna glove my hand. Sister gonna kiss my red ruby lips. I don't need no man. I don't need no man. I don't need no man. Sister's gonna kiss my red ruby lips. I don't need no man. train I ever did ride was a hundred coaches long. And the only woman I ever did love was on that train and gone. On that train and gone, boys, on that train and gone. The only woman I ever did love was on that train and shoes, your pretty little feet. Who's gonna glove your hand? Who's gonna kiss your red ruby lips? Who's gonna be your man? Papa's gonna shoe my pretty little feet. Mama's gonna glove my hand. Sister's gonna kiss my red ruby lips. I don't need no man. I don't need no man. I don't need no man. Sister's gonna kiss my red ruby lips. I don't need no man. Evet dinlediğimiz e, Woody Guthrie'den Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet isimli parçaydı. Bob Dylan'ın Kingsport Town e, parçasının esinlendiği e, Guthrie parçası. Ama e, Kingsport Town'un kendisi yani Dylan'ın parçası albüme girememesini aslında insan dinleyince anlıyor. Hani çok parlak Dylan parçalarından değil. Hani kötü denmez ama artık vasata demek istemiyorum ama hani e, albümde ondan çok daha iyi parçalar var. İşte e, biraz bir aşk şarkısına çevirmiş e, dedim bunu. E, belki o dönemde yine e, uzatmalı ilişkisi e, olan e, Suzy Rotolo'ya bir e, atfedilmiş şarkılardan biri oluyor. Bu albüm bunlarla dolu zaten. En meşhurları da Don't Think Twice hatırlayacağınız gibi. Ama ne demiştik? Az önce dinlediğimiz parça e, Guthrie'den esinlenmiş. Who's Gonna Show Your little, Pretty Little Feet. E, o da senin az önce abi söylediğin gibi e, ABD, e, Amerika'nın işte batı müziği veya işte country müziğinin bayağı e, belki de en köklü ailelerinden bir tanesi olan e, Carter Family, Carter ailesinin e, klasiklerinden The Storms on the Ocean isimli parçadan esinlenmiş. Evet, Carter Family şaşırtıcı bir grup. E, önümüzdeki sene e, kuruluşlarının 90. yılı olacak. E, tabii ki doğal olarak aynı kişiler değil, nesiller içinde ilerlemiş. Ama e, 1927 yılında kurulmuş bir gruptan bahsediyoruz. Evet. Biraz belki parçayı dinlemeden önce Carter Family ile ilgili biraz daha fazla e, bilgi verebiliriz. E, 27'de senin de dediğin gibi kuruluyor. İşte e, büyük bunalımın, büyük ekonomik buhranın e, en e, hararetli günlerinde e, aktif olarak e, devam ediyor. Hatta işte plak şirketi Victor, e, Victor plak şirketine bağlı. Ee, o dönemde işte Carter ailesinin kayıtları sayesinde ayakta kaldı deniliyor ekonomik başarısı sayesinde. Ve e, yine o dönemde Carter e, Family'nin radyo programlarından önce şöyle bir reklam giriyor. Bu program ahlaken iyidir. E, ben de hemen okundu o zaman bir şey söyleyeyim. Bu Carter e, ailesi 8 kişiden oluşuyor ve aslında içinde işte evli bir çift onların çocukları derken kayınbirader derken kuzen filan gibi böyle genişlemiş insanlar var. Aile içi evlilikler falan da yapıyorlar. İşte birisi öbürünün kuzeniyle evleniyor filan böylece büyüyerek gelişiyorlar. E, oraların Amerikalıların e, iyi ahlak <laughs> anlayışı biraz böyle bir anlayış. Ee, bunu da parantez içinde söylemiş olalım. Evet epey tabii e, ağır e, Hristiyan e, bir e, aile yine. E, şey yani Hristiyanlıktan ziyade şey yeniden ne deniyorlardı ona? Yeniden doğuşçu. Yeniden doğuşçu falan bir aile. epey de köklü müzikal olarak. daha sonra tabii Dylan'ın yolları yolu Carter ailesiyle tekrar kesişiyor. Johnny Cash'le arkadaşlığı üzerinden kesişiyor. Çünkü Carter ailesinin işte bu Güven abi senin bahsettiğin böyle o geniş ailenin e, kızlarından bir tanesi de June Carter. June Carter da Johnny Cash'in ikinci eşi. İşte büyük bir aşkla bağlı olduğu ikinci eşi. İşte hatta e, June Carter e, ölüyor. Beş ay sonra da Johnny Cash ölüyor arkasından falan öyle bir romantik tearjerker şeklinde nitelenen bir hikayesi de var. E, Johnny Cash'in June Carter'la evliliğinden pardon e, bir önceki eşiyle evli Vivian Liberto'dan evliliğinden de Roseanne Cash isimde bir kızı var. Tabii June Carter'la e, evlenince Johnny Cash e, o aileye dahil oluyor. Carter ailesine birden o kızcağız da dahil oluyor. Ee, ve ee, Bob Dylan'ın 30. yıl kutlama konserinde 1992'de e, kariyerinin 30. yılını kutlarken e, Rosen Cash de Sean Cohen ve Mary Chapin Carpenter'la e, You Ain't Going Nowhere isimli parçayı harmonize ediyor, harmonize ediyor. Yani düet yapıyor aslında bir nevi. Bu bilgileri aldığımız kitapta Michael Gray'in Bob Dylan Ansiklopedisi isimli kitabı. Yazar burada bir oyun yapmış. Şöyle bitiriyor. Bu program ahlaken o kadar iyi değildi. <laughs> Pek beğenmemiş olsa gerek. Neyse. Ee, evet, Carter Family ile ilgili şunu da söyleyelim. Hani ailenin büyüklüğünden, genişliğinden bahsettik. Ee, Amerikan başkanlarından Jimmy Carter ve aslında e, June Carter ve kız kardeşleriyle uzak kuzen oluyor. Yani Carter aynı soyad. Carter. A aynı Carter ağırlığı evet. var bu ailenin diyoruz. Peki tamam o zaman şimdi Carter. Güven abi senin ekleyeceğin bir şey var mı? E, maşallah diyorum Carter ailesine. <laughs> E, başka bir şey eklemeyelim ama belki bu kadar konuştuk. Carter ailesi müzikal olarak e, nasıl geliyor kulağa? E, belki bir örnek e, çalsak fena olmaz. E, anons et o zaman parçayı da çalalım. Peki. Carter ailesinden o zaman e, dinleyelim. The Storms on the Ocean. I'm going away to leave you, love. I'm going. Carter Family'den dinledik. The Storms on the Ocean. Carter Family neredeyse başlı başına ayrı bir programı hak eden e, çok önemli ve uzun soluklu bir e, grup. Amerika'daki bluegrass country, southern gospel, pop ve rock müzisyenlerini e, çok etkilemiş 1960'lı yılların e, folk müzik yeniden uyanışında da e, önemli rol oynamış bir grup. Evet öyle. Bu ilk üç parçamız Bob Dylan'ın Kingsport Town parçasından başlayıp onun esinlendiği Woody Guthrie'ye, onun esinlendiği Carter Family'ye geçtik. Eğer e, kayıt teknolojisi devam ediyor olsaydı tahminen 1500 lira kadar falan devam edecektik biz de. Ama e, dinleyicilerimiz ne şanslı ki bir yerde duruyor artık. Taş plan falan ötesine de geçemiyoruz e, zaman makinesi. Evet ben yine de e, ilerlemeden bir sonraki şarkıya esinlenme skalasında 10 üstünden kaç veriyorsunuz? Bunu bir öğreneyim istedim. Bob Dylan'ın en azından Woody Guthrie'den esinlenmesi e, diyelim işte sıfır e, esinlenme olsun. 10 da tamamıyla çalma e, olsun. Onları sıfırla on arasında skalada nerede şeyiniz, e, düşünceniz? Twitter'dan bize ulaşın. <laughs> Standart sapmayı falan da verelim ama böyle olmaz. Tamam. Bu, bu, ee, bu... Evet yok aslında e, program ortaklarımın düşüncesinin ne olduğunu da merak ettim. Bu, bu, bu, Bob Dylan öyle bir şey yapmaz. Ben kategorik olarak reddettim zaten gitti. Biz böyle Bob Dylan hakkında konuşuyoruz ya programda. Adam ciddi söylüyorum her akşam yastığına sarılıp gözyaşları döküyor. Nasıl üzülüyor yani şimdi. Neyse. Eee Evet, e, akademisyenler <laughs> falan program yapınca böyle oluyor işte. E, abi confirmation bias konusuna girecek miyiz burada? <laughs> Peki tamam. Ee, biraz e, şey yaptık, e, sulandırdık programı. Tamam, esinlenmiş ama yani. Esinlenmiş, tamam, öyle esinlenmiş. Diyelim, öyle e, diyelim. Kapatalım, peki. Peki bir sonraki parçamıza geçelim. E, Free Will'in Bob Dylan albümüne giremeyen ama o albüm için yapılan kayıtlardan e, bir sonraki parça Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues. Parçayı önce dinleyip sonra biraz hikayesi üstünde konuşalım mı? Uygundur. Tamam dinleyelim. Well, I saw it advertised one day that the Bear Mountain Picnic was coming my way. Come along and take a trip. We'll bring you up there on a ship. Bring the wife and family. Bring the whole kids. Yippee. Well, I run right down and bought a ticket to this thing called the Bear Mountain Picnic. Little did I realize I was in for a pleasant, funny surprise. It had nothing to do with picnics. Didn't come close to a mountain. I hate bears. Took the wife and kids down to the pier. There was 6,000 people there. Everybody had a ticket for the trip. Oh, well, I said, it's a pretty big ship. Besides, anyhow, the more the merrier. Well, we all got on, and what do you think? That big old boat started to sink. More people kept a piling on, that old ship was a going down. Funny way to start a picnic. Well, I soon lost track of my kids and wife, so many people I never saw in my life. That old ship was sinking down in the water. There were 6,000 people trying to kill each other. Dogs are barking, cats are screaming, women are yelling, men are flying, fists are flying, paper flying, cops are coming, me running. Maybe we just better call off the picnic. got shoved down, got pushed around. All I remember was a moaning sound. Don't remember one thing more. All I remember is waking up on the shore. My arms and legs were broken. My feet were splintered. My head was cracked. I couldn't walk, couldn't talk, smell, feel, couldn't see. I didn't know where I was. I was bald. Quite lucky to be alive, though. Well, feeling like I just climbed out of my casket, I grabbed back hold of my picnic basket. Took the wife and kids and started home, wishing I never got up that morning. Now, I don't care just what you do. If you want to have a picnic, that's up to you. But don't tell me about it. I don't want to hear it. You see, I just lost all my picnic spirit. Stay in my kitchen. Have a picnic in my bathroom. Well, it don't seem to me quite so funny what some people are gonna do for money. There's a brand new gimmick every day just to take somebody's money away. I think we ought to take some of these people, put them on a boat, send them up to Bear Mountain for a picnic. Bob Dylan'dan dinledik. Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Canlı yayında e, İstanbul stüdyolarından Mahir Ilgaz ve Altuğ Güzeldere'yi e, Cambridge Amerika Birleşik Devletleri'nden de ben Deniz Güven Güzeldere'yi dinlemektesiniz. E, Bob Dylan şarkılarının 50 yıllık macerasının izini mi sürüyoruz yoksa Bob Dylan şarkılarının izini 50 yıl boyunca mı süreceğiz? E, ortada böyle bir e, muğlaklık arz eden bir e, program başlığıyla yine bir pazar gecesi karşınızdayız. Saatler e, 21.31'i gösteriyor İstanbul'da. E, Bob Dylan'dan e, aslında belki tarihi ya da siyasi içerikli bir şarkı olduğunu e, insana düşündüren bir şarkı dinledik. The Free Will'in e, Bob Dylan albümüne girememiş ama o albüm için kaydedilmiş. Daha sonra da Bootleg serisi e, albümleri içinde yer almış bir şarkıydı. Konuşan Ayı Dağı, e, Pikniği, Kıyımı e, bluzu e, diye çevirelim. E, fakat e, şarkının sözlerine bakınca pek öyle bir şey de olduğunu görmüyoruz. E, bunun hikayesinden biraz bahsedelim mi? Altuğ Mahir. Bence girmişken abi sen iyi ilerliyorsun çalımlarla. Devam et diyorum. <laughs> ben peki yani çok bir detayda aslında bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Bu e, e, Ayı Dağı e, Parkı e, New York'un yaklaşık otomobille giderseniz Manhattan'dan bir saat filan kuzeyinde e, bir park New York eyaleti içinde. E, New York'un göbeğinden işte Manhattan'dan tam kuzeye doğru bir e, düz bir çizgi çizersek e, aslında yaklaşık bin kilometre falan gidince bir başka kahramanımız Leonard Cohen'in e, evinin olduğu Montreal şehrine varıyoruz. Bu çizgi üstünden yalnızca bir e, 100 kilometre falan gittiğimiz zaman e, belki o kadar bile değil. İşte bu Bear Mountain e, farkına varıyoruz. Bu orası aslında tarihi açıdan önemli bir yer çünkü Amerikan devrimi sırasında 1770'lerde galiba e, bizim çocukken okuduğumuz kitaplarda Kırmızı Urbalar diye geçen İngiliz askerleriyle bu e, devrimci Amerikalı e, isyankarlar arasında ki bir e, savaşta Amerikalılar büyük bir zafer kazanıyorlar orada. E, bu şarkıda herhalde onu anlatıyor filan diye aslında ben ilk duyduğumda dinlemiştim. Fakat öyle gözükmüyor. Daha ziyade e, biraz da esprili bir dille e, Bob Dylan o e, parkta olmuş olan bir sahtekarlıktan bahsediyor. Birisi orada piknik yapacağız diye biletleri satmış. Fakat daha sonra işte bir üç kağıt olduğu ortaya çıkmış. Sattığı bilet kadar insan içeri girememiş filan böyle bunların hikayesini ee, anlatan bir e, bir şarkı. Benim anlayabildiğim e, bu şarkıdan böyle. E, evet aslında hikayenin sonu biraz daha da üzücü bir şekilde gidiyor çünkü e, babalar gününü kutlamak üzere bir e, Hudson Bell isimli tekneyle e, günübirlik bir e, nehir üstünden e, şey gezi söz konusu. Fakat bu geziyi düzenleyenler e, teknenin alabileceğinden neredeyse yüzlerce fazla bilet sattıkları için veya sahte biletler sattıkları için e, sonunda e, tekne bu ağırlığa dayanamayıp batmaya başlıyor ve e, insanlar ölüyor ağır bir e, şey mesekar dediği kıyım dediği bu aslında bu. Bob Dylan bu Gaslight kafede ki bir arkadaşı Bob Dylan'a gelip bu şeyi anlatıyor. Bir gazete makalesini okuyor. Arkadaşı da bu arada Noel Stuckey. Evet. Peter, Paul and Mary'nin Noel Stuckey'si. Doğrudur. Da, daha doğrusu olacak. Olacak, Henüz ileride değil. olacak. Evet. evet. Ee, ve e, Bob Dylan eve gidip ertesi gün ben buna bir şarkı yazdım diye dönüyor. E, bu, buradaki aslında hem şarkının e, tonu çünkü bu, bu klasik bir talking blues, e, bir Woody Guthrie usulü bir şarkı. E, ve de e, aslında şarkıyı dinlediğimiz zaman bu böyle bir işte bir, bir ayağıyla folk geleneğine dayanan bir ayağıyla country efekti türü bir şarkı. şarkıyı dinlediğimiz zaman bana çok şey düşündürüyor. Bob Dylan'ın tamamen işte blues folk söylediği ilk albümüyle daha sonra kendi tarzını bulduğu albümleri arasında bir geçiş noktası. Çünkü e, hem gelen bir, bir ayağa geleneksel tarafı bakıyor, bir ayağa bir e, acı bir olayı alarak oradan e, alaycı bir ton çıkartıyor. E, kendi sözlerini yazıyor, kendi yorumunu getiriyor. Aslında tam bir oluşum içindeki, dönüşüm içindeki bir e, Bob Dylan süreci gibi geliyor bu şey şarkı bana. Evet, eğlenceli bir parça sözlerine rağmen diyelim. Ve ne yapalım? Devam edelim. Bugün fena gitmiyoruz aslında. Zaman vakitli gidiyoruz sanki ve şarkı listemizi bitirebilecekmişiz gibi gözüküyor. E, o zaman albüme giremeyen kayıtlardan, Free Will'in Bob Dylan albümüne giremeyen kayıtlardan bir sonrakine geçelim. Sally Gall, Sally Gall parçanın kendisi öyle çok... Ya, hakikaten yani en parlak parçalardan biri değil. E, o bakımdan belki çok üstüne konuşmaya da değmeyebilir ama bir kulak verelim sonra bakarız. Müzik get you a Sally girl. I'm gonna get you a Sally girl. I'm gonna get you a Sally girl. I'm gonna get you a Sally girl. I'm just one of them rambling men, rambling since I don't know when. Here I come and I'm gone again. Sally says I got no end. I'm gonna get you a Sally girl. I'm gonna get you a Sally girl. I'm gonna get you a Sally girl again. ben parçayı seviyormuşum bu arada ya. Yani, yani çok kötü yani çok iyi değil falan filan dedim ama evde mesela e, şey programa hazırlanırken tabii albümleri 900 kere falan e, <laughs> dinlediğimiz <laughs> için e, biraz e, ama böyle radyoda dinleyince şimdi tekrar bir hoşuma gitti. Özellikle girişteki o e, armonika ağız mızıkası şeyiyle e, nedir girişiyle bayağı hoş. Arkada sadece bir e, sanıyorum kontrbas vardı. Kısa, hoş bir parça. E, bu parça da bu arada e, bir esinlenme olayı var. Bu, bu programın teması esinlenme galiba. Yine mi? Yine mi? Evet. <laughs> Ee, işin şakası o. Tabii ki yine e, bu, bu aslında Bob Dylan'ın da e, sevdiği ve e, özellikle de Gaslight Cafe'de e, canlı müzik yaptığı dönemlerde e, dinleyicileri de e, canlı ritimlerle coşturmak üzere e, sık sık çaldığı bir parça. Evet, esinlenme demişken esinlenmesi de söylenene göre e, yine bir Dylan'ın o dönemlerdeki tabii en büyük kahramanı Woody Guthrie e, parçasından Sally Don't You Grieve isimli e, parçadan alındığı söyleniyor. Bob Dylan bu alıntı olayını reddediyor kategorik bir şekilde bu parça için. Ee, ne yapalım? Çalalım mı Woody Guthrie versiyonunda? Güven abi sen ne diyorsun bu konuda? E, vallahi biraz bir esinlenme oldu açık gözüküyor. Yani şarkı Sally isimli bir e, genç kıza, e, genç kadına yazılmış bir şarkı. Tamam belki aynı şeyler söylenmiyor. Woody Guthrie'nin e, versiyonunda ee, İkinci Dünya Savaşı sırasında e, Nazilerle çarpışmak üzere askere çağrılmış olan bir adam e, Sally'e üzülmemesini e, e, Nazileri alt ettikten sonra Amerikan ordusunun e, geri döneceklerini ve o zaman evlenip mutlu bir hayat yaşayacaklarını filan söylüyor. Bob Dylan e, bu tür bir içeriği çıkartmış e, şarkının içinden Sally'e ne söylediği de pek anlaşılmıyor kendi e, versiyonunda ama e, peki ben en azından bir hükümde bulunmuş olmayayım. İsterseniz şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra esinlenme e, sıfır, çalma on e, skalasında tekrar Tamam, herkes kağıdını kalemini hazır etsin o zaman. Aynen, tamam. O zaman e, Woody Guthrie'den şimdi dinleyelim. Sally, don't you grieve. I just got my army call and I run down to the army hall. Sally come a running like a cannonball and I told her not to grieve after me. It's a when, when I'm, I'm gone, Sally don't you grieve. It's a when I'm gone, Sally don't you grieve. It's a when I'm gone, Sally don't you grieve. And I told her not to grieve after me. I'm gonna cross that ocean wide. Army rifle by my side. When Hitler's beat, you can be my bride. But I told her not to grieve after me. Oh, it's a when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's a when I'm gone, well, Sally, don't you grieve. It's a when I'm gone, Sally, don't you grieve. And I told her not to grieve after me. I'm gonna jump in a flying machine and load it full of this TNT. Stop old Hitler, what I mean, and I told her not to grieve after me. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. And I told her not to grieve after me. Thank you. A souvenir I'll send to you. Send Horo, Hitler Hitler too. That's about all one feller can do. But I told her not to grieve after me. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. And I told her not to grieve after me. Sally, get a job and save your pay. Work your best for the USA. Write me a letter about every day. And I told her not to grieve after me. Oh, it's a when I'm a gone, well, Sally, don't you grieve. It's a when I'm a gone, well, Sally, don't you grieve. It's a when I'm a gone, oh, Sally, don't you grieve. And I told her not to grieve after me. If a blackout comes to the old hometown, Sally, won't you pull your curtain down? If the shade goes up and the ship goes down, I told her not to grieve after me. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. And I told her not to grieve after me. Oh, it's when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's when I'm gone, Sally, don't you grieve. And I told her not to grieve after me. Evet, kalemleri bırakın, kağıtları. <laughs> kağıtların arkasını çevirelim. Herkes ne yazmış görelim. Ben 10 üzerinden 3 verdim esinlenme skalasında. Ee, aynı. En fazla 2,5'tan 3. E, o dönemdeki parçaların birbirine ne kadar benzeyebildiğini düşünürsek. Evet yani adam... Yok kötü bir şey yok. Ya adam sinirlenmekte de haklı yani. Şimdi bu müziklerin hepsini dinlediğimiz zaman zaten Woody Guthrie'nin bir parçası da diğer Woody Guthrie parçalarına da çok benziyor. Veya işte hani o e, klasik işte e, western müzik, country müzik parçaları o dönemde özellikle epey birbirine benziyor. Evet. E, yani o yüzden evet doğru esinlenmiştir. Oradan ismi almıştır. Oradan melodinin bir kısmını almıştır. Kime ne kardeşim? Tamam peki üzülmeyin. Ben de üç veriyorum. Anlaştık. Tamam. Esinlenme e, çalmadan ziyade. Fakat ben yine de burada bir e, parantez içinde bir şey söylemeden duramayacağım. E, Bob Dylan şöyle de belki diyebilirdi. Ya evet bu Woody Guthie'nin şarkısı şahane bir şarkıdır. Sally'e yazılmış. E, bana da ilham kaynağı oldu. Ben de Sally için bir parça yazdım. Biraz da benziyorsa işte bundan olsa olsa memnun olurum. Falan deyip geçebilir. E, hiç alakası yok işte bilmem ne şeklinde konuşmasını pek anlayamadığımı burada bir şerh düşme anlamında e, şey yapmış olayım, parantez içinde zikretmiş olayım. Ben o zaman açıklayayım durumu isterseniz. Çünkü o zamanlar Google yok. Öyle bir şey söyleyebiliyor. Aksi ispat etmek çok kolay değil. Ya bir Bob de... Dylan veli nimetimiz. Dolayısıyla e, evet yani sonuçta tamam. Herkes hesabını kontrol etti galiba. E, Dilin abiden gelen <laughs> şeyler yatmış bu programda. <laughs> canım. Bir de adam 20 yaşında. E, tabii Belki canım, evet. o gözle de bakılır. Ben 20 yaşımı hatırlamıyorum bile yani. <laughs> Peki evet e, bunu da böyle geçtik. Ve iki parçayı da beğendim ben bu arada. Hani ya, vasat falan diye böyle kendi kendimize sanki büyük 40 yıllık müzik eleştirmenin gibi konuşup sonra da utanıyorum her seferinde. Güzel şarkılar bunlar. E, yani şeyi gösteriyor bir defa da adamın özellikle o dönemdeki çıktısının ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Çünkü albüme giremiyor. E, dışarıda kalıyor. Ne yapalım? Evet. İyi bir ivme yakaladık. Son iki parçamız kaldı bugünün e, listesinde. Onlara geçelim mi? Ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili program ortaklarım? Böyle bir spontanlık de yaratayım bu sorularla. <laughs> Bence geçelim çünkü aslında e, şey çok nadiren becerebildiğimiz şey bir şey. Yani playlist başından sonuna kadar e, hiç sarkıtmadan çalıp bitirebildiğimiz galiba bu sefer olabilecek gibi gözüküyor. Ben bu fırsatı kaçırmayalım diyorum. Kutlama gazozları hazırlandı dışarıda diyelim o zaman. Peki. Peki saatlerimiz 21.48'i göstermekte. Ee, son iki parçamızı çalmaya çalışacağız size. Ee, Bob Dylan'ın e, Free Will'in albümünde e, albüme girememiş e, outtake denilen parçaları çalıyoruz. Ee, sıradaki parçamız Quit Your Lowdown Ways. read out your Bible. You can fall down on your knees and pray to the Lord, but I'm uh, mama, but it ain't gonna do no good. You're gonna need my help someday. Well, if you can, could you sinning, please, could you low down ways? a desert. You can stick your head in the sand. You can raise up your right hand, but your good man ain't a coming home. You better understand you're gonna need, you're gonna need my help someday. Someday you're gonna need my help someday. Well, if you can't quit your sinning, please quit your low down ways. Now you can run down White House. You can gaze on the Capitol Dome. You can knock on the President's gate, the mama, but you know it's gonna be too late. You're gonna need, you're gonna need my help someday, my help someday. Well, if you can't quit your sinning, please quit your low down ways. Ain't hitchhike on the highway. You can stand all alone by the side of the road. Try to flag a ride back home, brother mama, but you ain't gonna ride in my car no more. You're gonna need, you're gonna need my help someday. Oh, yes, yeah. Well, if you can't quit your sinning, please quit your low down way. hymnal, you can fall down on your knees and pray to the Lord for the uh, mama, but it ain't gonna do no good. You're gonna need, you're gonna need my help someday. Oh, wait and see. If you can't quit your sinning, please quit your low down ways. genç Bob Dylan'dan dinledik. Bomba gibi bir parça Quit Your Low Down Ways. Ee, hangi müzik severe çevirip e, sorsak bu, bu bunu söyleyen hangi zenci blues şarkıcısı diye herhalde bayağı bir insanı kandırırız diye düşünüyorum. Ee, bence çok başarılı bir parça. Ee, Delta Blues ve Country'nin tam kesiştiği yer diyebiliriz herhalde denilebilir. Parçanın zaten e, esinlendiği yerlere bakınca isim e, Quit Your Love Down Ways, e, Blind Boy Fuller'ın, Bob Dylan bu arada ciddi bir Blind Boy Fuller hayran aynı zamanda dönemlerde, Baby Quit Your Love Down Ways isimli parçası 39 kaydı e, oradan isim alınma. E, liriklere baktığımız zaman yani sözlere baktığımız zaman e, Mick Cole Blues e, bir klasik. Sleepy John Estes tarafından 1930'da ve daha sonra e, 1934'te Kokomo Arnold tarafından kaydedilmiş. E, böyle bir ortaya karma tabii hani melodi ve işte e, klasik bir blues melodisi. Hani tarz, e, phrasing artık neyse onun Türkçesi bilemedim şimdi. Bunların hepsi Dylan'ın kendisine ait ve bence gayet güzel bir parça. Yine e, Free Will'in albümündeki albüme giren parçaların ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor bu parçanın dışarıda kalması diyeyim. Bu cümleyi de bitirebildiğim için hakikaten e, ağlayacağım sevincim. <laughs> evet ben de size katılıyorum. Yani e, çok genç ve müzik dünyasına e, yeni adım atmış bir kişi olduğu da düşünülürse Bob Dylan adam hakkında ileri geri bir şeyler söyleyip duruyoruz ama e, müzisyenliği ve icra gücü sahiden ışıldıyor bu e, şarkıda da gördüğümüz gibi. E, Şimdi galiba e, saatler 21.53 bu parçanın bir kabuğunu çalacak zamanımızda kaldı ve playlistimizi sahiden bitirebileceğiz. E, daha tradisyonel, geleneksel bir yorumunu çalmak da mümkündü. Bu şarkının belki Bob Dylan'a ilham vermiş e, olan icralarından bir tanesi. Ama biz bir İngiliz pop grubundan e, bir yorum e, çalmaya karar verdik. E, e, The Hollies e, isimli grup 1960'larda çok e, isimleri duyulmuş İngiltere'de. Ben bu Hollies'in bu yorumunu biraz işte yine 1960'larda 70'lerin başında bir Anadolu pop ya da Anadolu rock falan gibi bir akımlar vardı ülkemizde. Biraz böyle Amerikan Anadolu'sunun işte İngiliz popu sosuyla söylenmiş hali filan gibi e, e, dinliyorum. E, siz ne diyorsunuz bu konuda? Kesinlikle tahayyül edemedim onun nasıl bir şey olabileceğini <laughs> ama... şimdi, e, şimdi dinleyerek belki bunun doğru olup olmadığını sunayabiliriz. Peki benim de bir önerim olacak o zaman. E, programın son dakikaları parçanın belki tamamında çalamayabiliriz. Selahattin oradan işaret ediyor. E, o zaman şey yapalım. E, nedir? E, popüler tabirle mic drop yapalım. Ee, söyleyeceğimizi söyleyelim, parçayla çıkalım, gidelim. Ne diyorsunuz? E, tamam, memnuniyetle. Ben o zaman hemen tamam. teşekkürleri ileteyim. E, Selahattin Çolak, Teknik Masa'da ee, e, kendisine teşekkür ediyoruz. Program destekçimiz Ebru Erciyes'e de teşekkür ediyoruz. Twitter'dan duyurularımızı e, izlemeniz mümkün. Zamanlar değişirken ya da Dylan Altire Açık Radyo e, etiketleriyle bize bulur, bize bulabilirsiniz. Free Will'in e, Bob Dylan albümüne girmemiş şarkılardan e, başka bir seçmeyi de galiba gelecek hafta çalmaya devam edeceğiz. E, herkese güzel bir hafta dileyerek ben iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. There you go. We'd like to continue with another song of the uh, Dylan album. This one is um, more of a, a gospel folk song. It's called Quit Your Low Down Ways. Oh, you can read out of your Bible, you can fall down on your knees, pretty mama and pray to the law, but it ain't gonna do you no good. You're gonna need, you're gonna need my help someday quit your sinning. Please quit your low down ways. Well, you can run down to the White House. You can gaze at the Capitol Dome. Pretty mama, you can pound on the President's Gate. It'll do you no good. You're gonna need, you're gonna need my help someday. Well, if you can't quit your sinning, please quit your low down ways. can run down to the desert, throw yourself on the burning sand. You can raise up your right hand for your mom, but you better understand. You're gonna need, you're gonna need my help someday. Well, if you can't quit your sinning, please quit your lowdown ways. Stand alone by the side of the road. You can try to back a ride back home, pretty mama, but you can't ride in my car. You're gonna need, you're gonna need my help someday. Well, if you can't quit your sinning, please quit your round ways. Oh, you can read out of your Bible, you can fall down on your knees, pretty mama, and pray to the Lord, but ain't gonna do you no good. You're gonna need. You're gonna need my help someday. Well, if you can't quit your sinning, please quit your low down way. with your low-down Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl. There must be some way out of here.